badu bost urte orai sortua dela Nafarkop pizeneko kooperatifa ego bere helburua delarik enbestizamenduak garatzea, urbileko energia berriztagarri proiektuen lantzeko. Prezeski, olako proiektuak ditu iparaldeko INR egiturak, eta horien gauzatzeko lagundua izanen dela erraiten dauku egitura hortako arduraduna den Bixente Ualdek. Beraz, Nafarkopek lagunduko digu diruztatzen eh, gure proiektuak haien baskiden eh, aurrezkiaren bidez. Beraz, haien eh, bazkideak eh, aurrezki bat eh, emanen dute Nafarkop uh, kooperatiban eta aurrezki parte batek gure duden sei proiektuak lagunduko ditu dirustatzen. Orotarat, egun mila euroko parte hartze bat ukanen dute INR-eko proiektuen sei proiektu eraikiko dira, orotarat, udahuntan berian, baxen afarroan eta lapurdin. Zoin diren proiektu horiek eta zoin tokitan kokatuko diren, erraiten dauku bisentek. Baxe, Nafarroan beraz, hiru erritan eraikiko ditugu, hiru zentral fotovoltaiko, lehena baigorin, kampingan, gero izanen da anauzeko eliza ere, eta uh, eh, eiera trinketa. Gero joan gira lapurdi aldera, han uh, eh, lehuntzeko trinketa uh, ekipatuko dugu, eta bardozeko eskola publikoa eta ezkerpareta.